Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti radio klausītāji. Šodien studijā uz sarunu esmu aicinājis Reini Pozņaku, Twitter konvoja veidotāju, arī 2022. gada nominācijas Eiropas cilvēks Latvijā bija Reinis. Sveiks, Reini! Sveiki! Tātad sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, Eh, tu sāki nodarboties ar palīdzības organizēšanu un sniegšanu Ukrainai. Bet kāda bija tava dzīve un nodarbošanās pirms, eh, pirms 2022. gada mm, februāra? Jā, nu, dzīve bija pilnīgi, pilnīgi savādāka, ehm, krietni mierīgāka. Un, nu, normāli cilvēka dzīve, darbs, mājas, eh, ģimene, strādāju strādāju. Es uz to brīdi biju nesen sācis kā reiz strādāt Rīgas domē, mm, satiksmes departamentā tur par padomnieku. Četrus mēnešus nostrādājām un sākās karš un dzīve pilnībā mainīsies, bet kas ir Droši vien normāli man vispār visu tā dzīve tādiem kaut kādiem cikliem, mm -hmm. cikliem iet. Tad pirms tam man bija arī savs uzņēmums neliels tāds. Tad pirms tam atkal strādāju reklāmas industrijā, gadus, kādus desmit gandrīz. Vai. Bet droši vien, ka tāpēc arī es varu tā mierīgi <laughs> pārslēgties, nu, neuztvert to kā, kā beigo traģēdija, ka pēkšņi dzīve mainās pilnībā. Mēs pie tā zināmā mērā pieredzējām. Jā, un tad nāca 2022. gada februāris, 24. februāris, sākās um, agresija. Krievijas agresija Ukrainā. Nu, un, un, un, un, un kā radās šī ideja organizēt palīdzību, humano palīdzību? Nu, šī ideja radās īstenībā man, maniem labiem paziņām, nu, jau draugiem, tādā autosporta mūsu tādā komunā, jo autosports bija mans hobijs visu, visu mūžu. Mhm. Un, jā, ieraudzīju Facebookā gluži vienkārši vienu ukraiņu puisi, kurš lūdzu palīdzēt tieši ar mašīnām ka ir nepieciešams, lai dotos uz fronti. Un, Faktiski tas mans paziņo Līja, Jansons un Mārtiņš Zenīts starp draugiem savāca līdzekļus, nopirka astoņas mašīnas, pirmās man uzaicināja palīgā viņas aizbraukt vienkārši līdz tai Ukrainai. Un tad mēs aizbraucām tajā pirmā braucienā, atbraucām apakaļ un, un sēdējām un domājām, ka, nu, kā vēl palīdzēt, pašiem vairs īsti tur naudas, ko pirkt, neko nebija. Un domājam, nu, kur prasīt, kur meklēt tos līdzekļus. Un es vienkārši ierakstīju Twitterī. Nu, es nemāku ja cilvēkiem naudu <laughs> prasīt. Tiešā veidā vienkārši ierakstīju Twitterī. Padomāju, ka ja nu, ir kāda reize, kad lūk naudu sabiedrībai, tad šī ir tā reize. Un faktiski tā atsaucība bija ārprātīga. Nu, es cerēju, uz, nu, nezinu, ja vienai mašīnai savāks būtu lieliski. Kādus pāris tūkstošus eiro, bet faktiski nākamā dienā mēs aizbraucām jau ar vēl astoņām mašīnām mašīnām, un joprojām ir, ir pagājuši divi gadi vairāk un, un 2000. E, 400 apmēram mašīnas uz šo Jā, brīdi. Klausītājiem varētu rasties jautājums, vai tiešām Ukrainā pašiem e, uz vietas nebija šo automašīnu? Tas bija, tas bija vecās padomju laikā mašīnas. Nē, nē, nē. Tas, pirmkārt, ārkārtīgi daudz mašīnas e, arī tur izbrauc ārā. Mm, tā ir viena lieta, to mēs arī paši redzējām uz, uz, uz robežas. Visas tās bēgļu uh, plūsmas. Ukrainā dīvainā kārtā tādi faktiski pikapi, piemēram, vispār ļoti ārkārtīgi nepopulāri, nu faktiski nebija viņu. Un tā, jā, un tās mašīnas trūka, pie tam tās mašīnas tur ir faktiski izēja materiāls, un viņas ārkārtīgi daudz iet, iet, iet postā un bojā, un, un tāpēc tur faktiski piepildīt ar, nu tāds brīdis, ka ir pietiekami, faktiski nekad nav. Nu, tā. Jā, Latvijā šīs automašīnas tātad jūs iegūstat no ziedojumiem, un uh, otrs moments ir, ka šīs automašīnas tiek konfiscētas uh, vādītājiem, kuri lietojuši alkoholu un kuru promils ir pārsnieguši pusotru tātad rādījumu, jā? Jā, jā tieši tā. Nu, varbūt par tām nu, dzērāju automašīnām. Nu, tas ir tāds, nu, patiesībā diezgan bēdīgs bēdīgs tas, no nu, vienas puses, mēs varētu priecāties, ka mēs varam ar viņām palīdzēt Ukraiņai, bet no otras puses ir. ir Viņa skaits ir tik liels, ka, nu, godīgi sakot, brīžiem pašam ir bailīgi pa ielu staigāt, redzot to apjomu. Tas dzērāja mašīnas sāka jau patiesībā konfiscēt krietni pirms viņas sūtīja uz Ukrajinu. Viņas vienkārši bija tik lielā skaitā, ka tur īsti nespēja viņas vis, vispārdot. Tad izdomāja, ka daļu no varētu sūtīt uz Ukrajinu. Mēs spējam paņemt nu, varbūt trešdaļu no visām tām mašīnām, ko konfiscē. Vienkārši fiziski mēs nespējam vairāk, tas tomēr arī maksā naudu viņas aizsūtīt, eh, kas mums ir jāmeklē eh, pašiem. Un arī uz tām mašīnām skatoties, tu redz, ka nav tāds viens dzērājs, šofers. Nu, tāds tips, ja? nu, ir, protams, var redzēt cilvēki, kas tur ir gadiem eh, dzēruši tajās mašīnās, bet ir ļoti daudz arī tādi cilvēki nu, kas ir redzams, ka cīm redzot, vai kāds negadījums vai, vai drāma dzīvē notikusi, un, un vienreiz cilvēks ir, ir iekritis. Un skumji, jā, skumji. Jā, bet šīs lietas, protams, ka nevar arī tā salīdzināt, bet, vai vienā katliņā ielikt. Uh, varbūt ģimene tiešām pazaudēs savu, uh, savu autovadītāju, lai pārvietotos, bet nu, šī automašīna m, mm, tiek nogādāta Ukrainā un tur tā palīdz uh, eh, frontes karavīriem. Jā, tieši tā viņi palīdz eh, frontes karavīriem. Ļoti daudz viņas iet arī eh, medicīnas iestādēm Ukrajinā, kas ir palikušas bez transporta, eh, ģimenes ārstiem, respektīvi kaut kur lauku reģionos, nu, lai ir iespēja tikt vienkārši pie pacientiem uz internātu skolām, daudz bērnu namiem, ehm, kur arī sevišķi reģionu lauku bērnu nami. Ehm, tāpat, piemēram, Hersons policijai, Un Dņipro policijai ļoti daudz arī tās mašīnas tiek, jo viņiem, nu, tā kā Hersona atguva, faktiski viņiem nebija nekā tur ar, ar kājām bija jāsteigā visiem. Un, e, tā kā, protams, ka viņas tur e, palīdz un, un dara labu lietu, bet, bet jā, Jā, š, kāds ir šis ceļš, kā tās automašīnas tiek nogādātas Ukrainā, un vai tur nav kaut kādas arī nu, birokrātiskas problēmas, tiks uz robežas ar muitu? Pārējiem? Nē, šobrīd īsti nav. Nu, akal no 1. aprīļa ir, ir mainījusies tur kārtība Ukrainā. Nu, birokrātija tur ir, bet viņi ir nu, teiksim, tā, normas robežās un, un attaisno droši vien to mērķi. Jo um, faktiski ar katru varbūt to procedūru arī mums ir drošāk, ka tā mašīna nonāks tur, kur viņai ir jānonāk. Mašīnām tādā ziņā ir eh, varbūt vieglāk, jo mašīnas ir muitojama prece, un tu pa katru mašīnu muitā pildi deklarāciju, kur ir norādīts, kas ir tāds mašīnas saņēmējs. Eh, un arī, ja nu, tā mašīna pēkšņi parādās kaut kur tirgu nosacīta, ja, tad, tad, tad ātri var atrast, kurš ir tas eh, ļaunais, kas mēģina viņu pārdot. Tā kā mums ir faktiski jālabāk, ka tā kārtība ir stingrāka, jo tad mēs varam būt drošāki, ka, ka viss nonāk tur, kur Jā. tam jānonāk. Kā Ukraiņi? Kā Ukrāņi tagad uztver latviešu? Ja līdz, uh, līdz kara sākumam nu, tā varbūt tāda brāļošanās nebija tik, tik izteikta, ja, bet pēc um, nu, tā agresijas sākuma mēs izjutām, ka uh, nu, mēs esam mēs esam neatkarīgas tautas, kuras eh, šobrīd ir ietekmētas no, no Krievijas puses. Kaut kādā veidā teiksim, mēs sajūtam šo draudzības plecu, šīs neatkarīgās valsts uh, savu statusu vairāk izjūtam, ka tas tiek traumēts. Nu, man bija viena epizode, tas gan bija vēl salīdzinoši kara sākumā, nu, kas ļoti labi raksturo to ukrāņu attieksmi pret latviešiem. Šobrīd bija, tas vēl bija laiks, kad tur degvielas nebija, bija milzīgs deficīts. Uh, Un mēs Lvivā eh, mums vajadzēja vienu busiņu nogādāt uz Harkivu, eh, lai to izdarītu. Mums vajadzēja degvieliņās apildīt, mums ieveda tur vienā mhm. tādā mazā benzīna tankā rūpnīciskajā teritorijā, kur izsniedz tur pa 10 litriem uz, uz mašīnu to degvielu. Un, un tur tāds kungs gados, operators, un eh, tā benzīna tankus viņam, nu, viņš prasa, ko jums vajag, es, nu, tur mašīnu uz Harkavu un, un ko tur, bet, nu, es, protams, viņi runāja krieviski, viņš ukrainiski, Un viņš prasa, nu, ka tu ņemas kaļ. Es saku, nē, nē. Kad no Latvijas viņš tādām lielām acīm saka, kā latvieši tie mūsu brāļi ņem cik vajag degvielu, ja? nu, respektīvi. Tā kā, jā, nu, es domāju, ka tā, tā draudzība mums ar Ukraiņiem ir uz ilgu un, э, un cieša izveidojusies. Jā, par šiem, par šiem diviem gadiem э, es ir vairākas reizes, kā minēju, pabijis Ukrainā, un, un kāda ir izskatījās šī zeme, ja, kas agrāk varbūt bija tur ar kultūrvēsturiskām vērtībām, un šobrīd kāda tā ir? Nu, ļoti, ļoti dažādi viņi ir. No vienas puses, arī, protams, braucot eh, arī tur tajā pašā Ļuvijā vai nu, arī Kijavā, eh, nu, kad tu redzi, nu, tu zini, ka otrā valsts galā ir, ir, ir smags karš. Uh, Bet tās pilsētas eh, kā, nu, turpina dzīvot, it kā nekas nebūtu bijis. Tad tā, tā kā liekas, nu kā tā, jūs tur taču tomēr ir karš valstī. Bet no otras puses arī viņi paši saka, ka, ka faktiski tas jau arī būtu Kremļa mērķis tur sagraut visu, lai neviens vairs ne par ko nepriecājās, visi sēž pagrabā un, un, un, eh, un baidās. Jā, nu, Ukraina ir diezgan kontrastaina, kontrastaina zeme ar, ar milzīgiem patriotiem līdz arī <laughs> lieliem blēžiem. Nu, Tāpat ļoti, korupcija ļoti, arī daudz, daudz, daudz mm. šķautņaina šajā mm. ziņā, un tā ir varbūt viena no lielākajām Ukraiņu tautas traģēdijām šobrīd, ka tur faktiski iet bojā labākā daļa sabiedrības, kas iet tajā frontē brīvprātīgi eh, cīnīties. Ja mēs dzirdam, arī bieži minam to, ka, ka daudz ir izceļojuši, arī vīrieši, ne tikai uh, sievietes, bet arī šajā nu, varbūt bēgļu statusā ir, ir darbspējīgi un kam vajadzētu atrasties arī armijas rindās. Jā, jā nu, tā tas, diemžēl, ir ne tikai izceļojuši, arī tur iekšienē izvairās uh, no, no dienesta, bet uh, Es cenšos par to nedomāt, jo man rūp ir tie, tie čaļi, kas ir tajā frontē. Un kamēr tur kaut daži tādi būs, kas ir gatavi cīnīties un aizstāvēt savu zemi, tikmēr mēs viņiem arī eh, palīdzēsim, jo tas ir gal galā arī mūsu visciešākajās interesēs, lai viņi uzvarētu. Jā, par automašīnām, kā tās tiek sagatavotas, pārbūvētas, varbūt kaut kādā veidā pielāgotas, jo, jo, jo nu, mūsu mašīnas, kas ir paredzētas šosejām, asfaltam, zemes ceļiem, diezgan vai piemērotas. Uh, dažādas viņas ir. Jūs saprotat, tur tās mašīnas trūkst tik ļoti, un tā fronte ir tik gara, ka ja tev ir Ja tu vari piebraukt vai 5 km tuvāk, eh, tas, mhm. tad tas jau ir, ir labi. Nu, tev vairs nav jāiet 10, bet tikai 5 km. Tā kā viņi ņem pretī faktiski jebkuras uh, mašīnas, kas brauc, protams, kaut kāda džipi un, un pikapi ir, ir vispieprasītākie, ja, ar kuriem tur dodas tieši kaujas uzdevumos. Bet ir arī mums ir tāda pušu kompānija ar, ar imantu priekšgalā, kas pārbūvē tieši ievainotu evakuācijai mašīnas e, pielāgo, e, kas ir ļoti liela, liela problēma tieši ievest, izvest e, ievainotos no, no frontes līnijas līdz tai medicīniskai palīdzībai. Protams, ka ideālā pasaulē tam būtu nepieciešams kaut kāds bruņotas ātrās palīdzības kaujas, bet tādu vienkārši nav, nu viņas ir ļoti mazas un arī maksā ārkārtīgi dārgi. Un, un, un jebkas, kas ir labāks par nešanu pār plecu, teiksim, ja, tur nodara un tādas mašīnas tur speciāli pielāgo puiši. Ir, arī viņi paši brauc tur runāt ar tiem kara mediķiem. Eh, kā, kā labāk, kas ir tieši vajadzīgs, un, un šobrīd jāpārbūvē mēnesī kādas pāris mašīnas, tādas mēs aizdzenam. Jā, ja runājam par, par, eh, tieši par korupciju, korupcija ir daudzās valstīs, to skaitā arī Ukrainā, un vai šīs automašīnas nonāk nu, nu, tās pareizajās rokās, jā, tad vēl par to. Nu, mēs ļoti rūpīgi mēģinam uh, to monitorēt, uh, tur arī ir... Uh, Nu, tāpēc saka, tā mašīnām pirmkārt ir, ir, ir viegli, jo viņas kā jau teicu, ir muitots, visi tie dati fiksēti. Un, un e, sliktākais, kas tur mēdz e, notikt, e, ir, ka teiksim, daļas komandieris, piemēram, pasaka, ka šī mašīna paliks štābā. Ja? Nu, viņa ne, ne, netiks tur puišiem frontē, bet paliks štābā. Bet mēs arī pret to esam nodrošinājuši. Nu, nu, tādā ziņā, ka ir, ir veidi, kā, to, kā pret to cīnīties ar, ar jā, dažādiem juridiskiem līdzekļiem. Ir bijis arī, ka mēs esam uh, teikuši tam komandierim, ka vai nu viņš dod to mašīnu tam, kam viņa gāja. Tiem, tad tad jūsu frontē. ietekme ir, ir svarīga. Ja Jā, nu, mēs viņam sakām, ja tu nedos tur, kur viņi bija paredzēti, mēs viņiem braucam pakaļ. Nu, atdod, nu, mums nevajag, lai viņš tābā stāv. Ja. Tā kā, tā, protams, tur ir, ir ļoti dažādi. Ir komandieri, kas ir gatavi tur paši pliki staigāt, ka tik ir tur puišiem frontē, ka viss, kas nepieciešams, ir arī tādi, kas jāierauga mašīnu ka šī tā būs forša viņam. Ja. Jā, par šo laiku, eh, kā minēju, apmēram 2500 automašīnas divos gados, tas ir jau mm, nu, milzīgs skaits, varētu teikt, vai Latvijā neizsīks eh, nu, turpmākajā laikā līdz nu, kara beigām eh, šī palīdzība, jo, jo bezgalīgi sniegt palīdzību. Nu, tas ir. Nē, nu, protams, ka cilvēki nogurst mašīnas fiziski. Es domāju, ka neizsīks. Mēs galu galā joprojām ievadam 50, ja nemaldos, ja ne vairāk tūkstošu gadā lietotas mašīnas no, no Eiropas. Un, eh, mums jau ir iegājies, es skatos tādu. Nu, tā teikt, sistēma, ka cilvēki pie mašīnas nevar iziet apskati tehnisko daļu, rūsas, piemēram. Ja. Mm -hmm kas parasti ir arī dārgs eh, remonts. Eh, tad vienkārši neremontē, bet, eh, bet dod viņus uz Ukrajinu, kur tā drūsa. Tad, tad arī tehnisko netraucē. skati neizgājušās mašīnas jūs varat nogādāt Ukrajinai. Jā, protams. Jā, jā. Tas, uh -huh. tas mhm. arī ir viens no mūsu lielākajiem <laughs> teiksim, donoriem. Jā, 2022. gadā saņēma nomināciju um, Eiropas gada cilvēks Latvijā. Nu, kāda bija sajūta un šis gandarījums par to paveikto darbu, ka tika arī pamanīts, novērtēts un no ārpuses? Nu, Tāda, nu, kā es teiktu, ka galīgi man tas bija vienalga. Droši vien, ka liekuļot, tā jau, protams, patīkami, bet kas ar tiem apbalvojumiem ir viena problēma. Ir vēl, manuprāt, ļoti daudz cilvēku, kas tādus būtu, būtu arī pelnījuši, jo viss tā mūsu kustība, faktiski, nu, mans lielākais nopelns bija tas viens pirmais tvīts Un pēc tam uh, otrs lielākais nopelns vienkārši netraucēt <laughs> visam tam. Ritenis iegriezās un strādāja. Ja? Jā, jā, jā, tieši tā. Un, un, un tur mums ir tūkstošiem eh, brīvprātīgo, kas tās mašīnas dzen katru, katru nedēļu projām uz Ukrainu. Starp viņiem ir tādi, kas ir tur gandrīz simtiem reižu braukuši. Nu, simtiem, ne, 138 ir bijušas kopā, bet uh, ir kas tur 30, 40 reizes un turpina joprojām regulāri eh, braukt. Nu, vai jūs esat ieteikuši arī nu, kaimiņu valstīs eh, organizēt tādu nu, kustību? Kāpēc tas tieši tikai Latvijā, kāpēc ne Igauni, kāpēc ne Lietuvieši, varbūt nu- Vācieši, kas ir bagātāk, spēcīgāk valsts, arī nepalīdz? Grūti pateikt, bet mums, starp citu, ir arī, kas pēdējā laikā, varbūt pat aktīvi, mums ir, ir cilvēki no Zviedrijas, piemēram, iesaistās, eh, arī ir bijuši no Vācijas, Lietuvā sākuma periodā mums bija diezgan liela arī tā kustība. Arī veda tās mašīnas, Igauni arī. Joprojām viņiem ir bijis citādāks tas formāts, tur tādā startup vidē tas ir tāds kā labdabīgais turisms, teiksim tā, ja, ka viņi tur starp mhm. turīgiem cilvēkiem katrs nopērk vienu mašīnu un tad brauc atdot viņu uz Ukrainu. Bet tāda masveida, nu tas, jā, tas tomēr ir fenomens savā ziņā, kā tas Latvijā iegriezās un attīstījās. Man nav īsti arī izskaidrojumi, kāpēc tas tā notika. Bet, bet tā tas notika un, un jā, joprojām iet. Jā, un tagad muzikāla pauzīte. Eh, atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs šodien eh, ēterā sarunājamies ar Reini Pozņaku, Twitter konvoja veidotāju un Eiropas cilvēku Latvijā 2022. gadā. Studijā šodien pie mums viesos ir uh, Twitter konvoja veidotājs Rēnis Pozņaks. Rēni, mm, bieži dzirdam arī par šīm nesaskaņām, kas bija mm, pavisam nesen, par, uh, kur Ukraiņi ar poļiem nevarēja sadalīt graudu tirgu. Kāds ir tavs skatījums, kāpēc šāda situācija izveidojās, ka nu, it kā tauta, kas uh, tautai palīdz, ja, vienā mirklī ekonomisku uh, apsvērumu dēļ faktiski nonāk atkal pretrunā vien pret otru? Nu, tas graudu stāsts bija ārkārtīgi īpatnējs e, poļu, poļu kontekstā. Protams, ka tie Ukrainas graudi varbūt nu, ietekmē zināmā mērā e, Eiropas e, tirgu, bet nesalīdzinām vairāk to ietekmē Krievijas graudi, pret kuriem neskapēc poļu zemnieki neprotestēja. Tur jau gan sāk parādīties arī dažādas finansējuma pēdas šiem te zemniekiem, poļi, kas, kas organizēja visu šo mm, Ukraiņas graudu bloķēšanu. Tā kā es domāju, ka tas ir viens no tādiem meistarīgiem Kremļa trikiem atkal šķelt sabiedrību, lai šis mazinā, mazinātos atbalsts Ukrainai. Jā, šobrīd arī par tām, par tām sankcionētām precēm, ja mēs runājam, ja skatāmies, tirgus tomēr piesātināts un produkcija plūst gan turp, gan atpakaļ. Un viena no lietām, kas ir aktualizējusies arī Latvijā uh, ostu darbībā, ir šī mangāna rūdes uh, tranzīta uh, nu, pārkraušana un, un eksportēšana tālāk uz uh, Krievija. Tad, tad mil, izrādās, ka tās ir militārās izēvielas, un to it kā neviens nav pamanījis, ka no šīs mangāna rūdas tiek ražoti stobri. Tad, kam tas ir šobrīd izdevīgi, kam tas ir Nu, kam tas ir izdevīgi, es domāju, ka tur nav, nav, nav mazāko šaubu. Nav <laughs> mazāko šaubu. Pie tam šis rūdas tranzīts ar Latviju ir ar kārtām pieaudzis tieši 22. gadā, kad sākās karš. Tātad nu, jautājums, kur viņi veda līdz šim, un kāpēc pēkšņi sāka vest tikai ar Latviju un Igauniju, gan arī, bet Latvija lielākā, lielāko daļu. Nu, ja Krievija šobrīd nemaldos saražo 15 tankus mēnesī, jauns, tad tas lielā mērā notiek ar, ar mūsu tiešu līdzdalību šos te uh, Eh, lai ko arī mēģinātu teikt, ka viņi neizmanto mm, visu šo rūdu militārām vajadzībām, bet piemēram Rūpnīca, kas bija lielā, viens no lielākajiem saņēmējiem, eh, Krievija nacionalizēja kā mm, strateģiski svarīgu eh, militārās nozars uzņēmumu šos metālu metāla kombinātus. Nu, kāpēc mēs tik ļoti velkam laiku, lai šī rūda turpinātu plūst? Man nav līdz galam skaidrs. No kurienes viņi vispār nāk? Viņi nāk no pamatā no Dienvidāfrikas, mm, kurā, kur cits starpā tās rūdas arī piedara Krievu oligarhiem daļēji. Um, un, jā, no turienes viņas nāk, ar kuģi atnāk līdz Latvijai, Ventspilī un Rīgai pamatā, un tad jau ar vagoniem iet uz Krieviju. Eh, ja runājam vispār par militāro rūpniecību un militāro eh, preci, tad faktiski tas pasaulē ir nu, milzīgs bizness. Ja līdz šim teiksim, nenotika tā kara darbība, šie tanki stāvēja, lidmašīnas stāvēja, dīķi stāvēja tādā mācību procesa variantā. Vairāk, tad šobrīd tie tiek iznīcināti, tad jāatražo no jauna. Kāds atkal tad, kam tad pieder šīs, eh, šīs, šīs ražotnes, tad, tad faktiski atkal nu, saņem lielu peļņu. Nu, tas ir eh, neizbēgami, diemžēl, bet eh, droši vien, ka citu veidu, kā karot, eh, jau nav. <laughs> Nu, kā vien ar, ar ieročiem, jo modernākiem ieročiem, jo vieglāk karot un mazāk arī varbūt dzīvā spēka zaudējumi. Nu, diemžēl, jā, tā tas ir. Protams, ir ārkārtīgi daudz arī cilvēku, kas mēģina nu, iedzīvoties ļaunprātīgi, teiksim, kara apstākļos. Tāda tā skarbā pasaule ir jā, kāds pelna um, uz šī visa rēķina, bet, bet kā, to, <laughs> kā no tā izvairīties, jau īsti arī nav, nav nekādu Eh, citu veidu nu, ieročus vajag. Kāds jā, šobrīd, ražo, kāds pelna. Jā. Šobrīd arī Latvijā ir daudz ukraiņu biedrības un kopienas, un notiek šī integrācija. Eh, kā paši ukraiņi, vai viņi arī iesaistās tagad jau ar, eh, tie, kas, protams, varbūt jau izveidojuši savu biznesu, jo, cik zinu, te ir daudz ēdināšanas firmas, veiksmīgi darbojās, to pašu slaveno ukraiņu boršķu, bet vai ir tāda arī viņu nu, palīdzība jūtam, ka jā, mēs ar savējiem tur sūtam vai tikai latvieši? Ir, ir nenoliedzami. Mēs arī ļoti daudz viņiem, eh, viņiem palīdzam. Nu, fiziski tās mašīnas gādāt, bet ārkārtīgi daudz paši jā, Ukraiņi eh, šeit kaut kā vāc, vāc naudu vai, vai nopelnītā daļu, teiksim, pērk mašīnas un sūta saviem, eh, saviem cilvēkiem uz Ukrajinu. Mēs palīdzam viņus fiziski aizgādāt, par cik mums ir tā teikt, tas <laughs> loģistiku atstrādāt. Ehm, bet nenoliedzami, jā, jā, viņi palīdz, cik nu var katrs. Mhm. Jā, kā tu saisti savu nākotni, tad, tad kā, kā, kā, kā mēs varam, arī viens eh, teiksim, cilvēks, kas arī kaut ko ir sācis darīt, veidot, kā attīstīties nedaudz tālāk un kaut ko paveikt? Nu, man grūti, ļoti gribētos jau, lai tas karš eh, iespējami ātri, ātri beidzās. Ļoti negribētos eh, nonākt situācijā, ka karš nebeidzās, bet es vairs nekādīgi nevaru palīdzēt. Uh, kad, piemēram, nezinu, beidzās visi, visi ziedojumi un vairs nevar neko sūtīt. Mēs arī esam Ukrainā, tur attīstam vienu jaunu virzienu, tur ārkārtīgi daudz kara invalīdu. Nu, ievainot karavīri, kuriem vajag kaut kā atgriezties dzīvē, bet Ukraina ir ļoti tāda – plaši apdzīvota zeme. Nu, tad es jau daudz ciematos dzīvoju, ne, ne, ne lielās pilsētās. Vienkārši veidojam tādu sistēmu, kā palīdzēt šiem karavīriem, veterāniem. Vienkārši transporta nokļūt tur, jo it kā viņiem ir viss tā medicīnas aprūpe, tur ir pavēlta, bet ir tas transports, kā, kā nokļūt tur, kur nokļūt, ir, ir sarežģīti, un ar to mēs viņiem tur mēģinam palīdzēt šobrīd. Jā, nu kā tu pats personīgi vērtē, teiksim, Ukrainas eh, gan prezidenta Dienska kunga, gan arī visu pārējo nu, šo, šīs, valdības, eh, šīs valdības prasmi organizēt un rīkoties tādā nu, ekstremālā situācijā, faktiski kādā viņi tika nostādīti pirms diviem gadiem? Nu, pirms diviem gadiem viņi to izdarīja ļoti ļoti eh, labi. Teiksim, tā, manuprāt, tas, ka prezidents Zelenskis eh, nepameta Kijavu, bet palika tur līdz pēdējiem, bija viens no izšķirošajiem arī faktoriem, kāpēc viņam izdevās varbūt eh, noturēties un šo tautu mobilizēt. Tas, kas tur šobrīd notiek, vairs nav, manuprāt, tik, tik labi ehm, tas korupcijas līmenis tomēr tur ir diezgan augsts. Joprojām, ja kara sākumā likās, ka visi ir nu, sapratuši korupcijas eh, postu un, un mobilizējušies eh, karošanai, tad, tad šobrīd tur brīžiem ir tāda sajūta, ka tiem korupcijas eh, teiksim, mīlētājiem ir pēdējās dienas sajūta, ka var, nu, jāgrāb viss, ko vēl var nogrābt. Tiesa, arī viņi tur mēģina to cīnīties. Nu, tā kā nav, nu, ir daļa sabiedrības, eh, kas eh, joprojām ar to vēlas cīnīties. Vai Ukraiņiem ir lielāks patriotisms kā mums latviešiem, ja tagad mēs runājam arī par obligāto militāro dienestu, tad Eh, nu, daudz tomēr, tomēr eh, saka, ka jā, nu, mā, mā, māci saka, jā, es negribētu, ka mans dēls iet karot, tepat laikā, ja atceramies šo Bermontu laiku, kad cilvēki patriotiski aizstāvēja savu tēvī, savus mājas, savu dzimteni, eh, vai nu, Ukrainā tomēr nav šis patriotisms tāds, tāds nu, pamanāmāks kā, kā pie mums? Ir. Es gan negribētu teikt, ka nav, nav latviešiem patriotisms ir ļoti arī. Bet jā, Ukraiņiem viņš ir, viņš ir kaut kā mm, varbūt nedaudz izteiktāks un spēcīgāks arī tajās kara dienās. Bija ļoti 80 tūkstoši Ukraiņu pirmajās, manuprāt, nedēļās atgriezās no, no ārvalstīm. Ukrainā, lai karotu, neviens viņiem to nelika darīt, nespiedvarēja mierīgi dzīvot Eiropā, bet uh, Protams, ir otra 80 tūkstoši, kur aizbrauc prom. Ja. Tāda viņi ir tāda, da, daudz, daudz čautņaina, bet es domāju, ka latviešiem arī ar patriotismu un, un karošanas māku pat īstenībā viss ir kārtībā. Mēs ne, nereiz vien savu gara spēku x stundās esam pierādījuši vēsturiski. Nu, Ukraina arī bija izteikusi vēlmi iestāties NATO šajās dienās. Uh, Masmedijos parādījās informācija, ka tomēr jūlijā, kad notiks atkal NATO samits, tomēr Ukraina netiks piedāvāts, jo, jo, jo pasaule, teiksim, Eiropas valstis un, un Amerika nav gatavs tam, ka ja, šāda konflikta situācija var iz, izraisīt arī nu, straujāku eskalāciju NATO struktūrās. Nu, Jā, tur droši vien ir, ir divi, divi faktori. Mm, pirmais, kam es varbūt nepiekrītu, ir šīs bailes no, no eskalācijas. Nu, kas, jā, nu, man šķiet, ka labāk, nu, jā, ja Krievija tās uztver par vājumu tā kā pazīmi, ja, un, un kas viņus iedrošina agri vai vēlu, uh, Ehm, kaut kā, mm, nu, kā lai pasaka, nu, labāk šo te konfliktu tomēr atrisināt uz Ukrainas zemes nekā, nekā mm, Eiropā kaut kur, ja. Kas attiecās uz tādu otru sadaļu šeit uzņemšanai NATO, nu tur tomēr Ukrainai ir diezgan daudz mājasdarbi mm, jāizpilda iekšienē, jo tas tomēr gan šie te paši korupcijas jautājumi, gan uh, arī Kremļa aģentu tīkls iespējamais, kas tur droši vien ir arī nemaziņš. Un tā kā tas nav varbūt tik arī vienkārši. Jā, vai ir kādreiz nācies arī mazliet apspriest jautājumu par to, ka kaimiņos ir Baltkrievija, kas uh, eh, daudz gadus tomēr arī bija pēcreiz eh, blokā, nu, blakus draudzīgi Ukrainai. Kāpēc tā kā brāļi pret brāļiem šobrīd ir? Nu, viņi, <laughs> Viņi draudzīgi Kremlim, bet jāsaka, jā, pēdējā laikā kaut ko viņi ir mazinājuši to, to varbūt dalību, jo sākumā jau no Baltkrievijas teritorijas diezgan eh, masveidīgs iebrukums eh, notika Ukrainā, arī raķets lidoja no Baltkrievijas teritorijas un Un tā šobrīd šķiet, ka tas ir eh, nedaudz eh, mazinājies. Nu, tādā ziņā Baltkrievijas diktators ir visai unikāls <laughs> kadrs, kurš mēģina sēdēt uz vairākiem ķeblīšiem. Totalitārs valsts vadītājs, kas, kas manipulē. Jā, jā, manipulē, un, un kas nu kurā brīdī viņam ir izdevīgi tajā pusē stājās, vismaz mēģina eh, būt pa vidējām. Jo projām arī, teksim, ir šī migrācija, migrantu pārvadāšana no uh, Eh, no Āzijas valstīm, no austrumiem, eh, vai, vai, vai, vai šie procesi arī tikpat eh, nu, aktīvi un izdevās arī braucot pāri robežai pamanīt, ka tiek pārbaudīts vai nav, nav, nav, nav automašīnas salonā Nē, pārvadājumi. tur nu, mēs jau braucam uz Ukraiņas robežu, tur tas nav, nav aktuāls. Mūsu robežas gan joprojām, eh, nu, kas ir arī nu, labs jautājums, skaidrs, ka tas ir, ir, eh, ir eh, hibrīda kara elements, šis bēgļu migrantu transportēšana kaut kā viņi līdz Baltkrievijai tiek, ja, un kāpēc viņi ir tieši tikai Baltkrievijas un Krievijas robežas, ja, kas varbūt ģe, ģeogrāfiski nav pats izdevīgākais maršruts, kā <laughs> nokļūt Eiropā, ja, bet kaut kā viņi tur nokļūst. Ir diezgan skaidrs, ka tas ir organizēts, organizēts hibrīda kara elements. Ja kādreiz, nu, pēc iespējas ātrāk tas karš tiešām beigtos un, un, un, un, un, un, un Ukraina atkal būtu jāatjauno, kā tas saredzēt iespējas tiksim, latviešiem turpināt nu, tādu aktīvu sadarbību, vai viņiem būtu, mums būtu priekšroka biznesā veidot, atjaunot būt Ukraiņas tādiem augšā cēlējiem? Es eh, domāju, ka pilnīgi noteikti jau arī šobrīd tur ik pa laikam Ukraiņas eh, valdība pat arī piedāvā Latvijai dažādus eh, projektus realizēt. Mums drusku problēma ir, ka ir maz kas, ko mēs varam piedāvāt. Nu, tad mēs esam ļoti niecīgi. Nu, tad maz, ne, niecīgi, nepareizs vārds, ma, maziņa tā, tā mūsu kapacitāte kaut ko darīt. Mēs ar kolēģi kā reiz runājām, viņi atbrauc no vienas tieši tādas uzņēmēja konferences uh, Ukrainā visai depresīva un tad nopūtās, ka nu, ko mēs tai Ukrainai varam dot. Viņa saka, mūsu lielākais arhitektu birojas valstī, kas ir, piemēram, tur viena debesu skrāpa divus gadus projektēta, ja? nu, kas nedara vienkārši. Nu, nu, tad mēs esam uz tā Ukrainas fona maziņi, bet pilnīgi noteikti, kā mums būtu priekšrocība tajā, ko mēs spējam darīt, tur darīt. Es saku, Ukraina, manuprāt, mums būs uh, ciešs eh, partneris un labs draugs ilgu laiku. Mm. Latvija ir sākus ražot eh, dronus. Eh, Zviedru kompānija Sāb ir piedāvājis Latvijā izveidot arī militāro mm, militārās tehnikas ražotni. Tāpat laikā arī Ukraina nu, pat ir prezentējusi liela formāta dronus, kas ir no milzīgiem spārniem un, un, un aptuveni 3000 km ceļu var mērot gaisa režīmā teiksim, par šo militārām tehnoloģijām, par militārām iespējām, tad, tad par uh, militāro potenciālu un vispār par zinātnes uh, izaugsmi runājot? Jā, nu, šis karš ir daudz ko tādu jā, parādījis. Nu, Pirmkārt, arī to, ka, ka vecās, gandrīz gadsimtu eh, vecās metodas joprojām ir pietiekami efektīvas, bet arī cik milzīga loma ir modernām uh, modernām tehnoloģijām, tiem pašiem droniem, gan izlūkošanā, gan arī tīri kā, kā munīcija izrādās var tapt, tapt izmantot. Tas ir ļoti, ļoti plašs lauks, kurā darboties. Drusku problēma ir vēl, kas mums ir, nu, ka faktiski militārā ražošana kā tāda, finanšu sektorā tiek uzskatīta par visai tādu toksisku. <laughs> Nu, nu teiksim, ne, ne visas bankas labprāt mhm. finansē šos militāros projektus vienkārši kā, kā bankas politikas dēļ. Ja? Nu, kad, Bet tā ir tāda neutralitāte. Nu, tas ir, ziniet, kā miera laikos, jā, tika uzskatīts, ka nu, ražot kaut ko, kas nogalina, ir slikti, jā, tāpēc to nefinansēsim, neattīstīsim. Nu, šobrīd droši vien tāda pieeja vairs īsti nevar izmantot, ja mēs gribam sevi aizstāvēt. Jā. Um. Jā, mūsu sarunas laiks nedaudz jau tuvojas noslēgumam. Varbūt par to, par baznīcas dzīvi Ukrainā. Vai ir izdevies arī pamanīt, kā darbojās baznīcas kara apstākļos? Nu, darbojās, ļoti, ļoti darbojās. Mācītāji ir, ir, ir, ir ārkārtīgi liela faktiski sastāvdaļa arī, tā skaitā šeit armijas atbalstam uh, un civiliedzīvotāji arī atbalstam. Ļoti daudz mums ir sanācis arī, arī strādāt dažādiem eh, eh, gan baznīcām, gan, gan pašiem mācītājiem transportu, gādājot, palīdzot viņiem nogādāt arī eh, kaut kādu humanitāro palīdzību, bet baznīcas bieži vien ir, ir sevišķi reģionos, nu tāds centrs, teiksim, šīs te humanitārā uh, palīdzības un atbalsta centrs, un, un mācītāji bieži vien ir pēdējie, kas, kas eh, pamet, ja nu, tāda vajadzība ir. Tāda, nu, gandrīz tā kā kuģa kapteinis, ja, kurš saka, ka nu, pēdējais pamet kuģi. Nu, mm -hmm. Līdzīgi ir, ir ar mācītājiem bieži vien. Uh, dažādās jā, pilsētiņās un ciemos. Jā. Ko Reini gribētu novēlēt mūsu radiokamā arī klausītājiem šajā, nu, varbūt pārāk trauksmēnajā laikā? Esam aizdījuši lieldienas, tagad ir Kristus augsts celšanos, bet nu, tomēr karš, lai arī kāds. Tas visu laiku tomēr nomāca mūsu mūs, mūs dvēseles un sirds. Trauksmēns laiks. Droši vien, ka galvenais būtu, lai labais uzvar ļauno un tad būs miers virs zemes un, un, un būs labi. Jā, es gribētu arī tev novēlēt, lai eh, startējot Eiropa parlamenta vēlēšanās, arī, kur es arī apvienotā saraksta pārstāvis, lai, lai, lai tie labie darbi tiek pārnesti arī tajās struktūrās un nebūtu tikai tas, ka kad eh, funkcionārs ir funkcionārs, kas ir ieliktenis, bet lai arī šie, šī, šī darb, darbošanās un šī patriotiskā stāja tiktu arī eh, nu, pārnest uz tām valstīm, vairāk eh, skaidrojot par to situāciju, kādā mēs esam Latvija, kādā ir kaimiņu valsts un kad Ukraina tā ir arī strateģiska valsts, Eiropai, un varbūt kādreiz nākotnē tā arī būs Eiropas Savienības valsts, un tāpat NATO iestāsies. Uh, Paldies, mm, Reini, ka bijis šodien kopā ar mums uh, sarunā studijā. Atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs studijā sarunājamies ar Twitter konvoju veidotāju un 2022. gada mm, nominācijas Eiropas cilvēks Latvijā. Tātad Reini Pozņaku, paldies, ka bija iespēja kaut ko arī uzzināt. Paldies. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Thank you. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem ik pirmdien, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.